När skönheten kom till byn, då var klokheten där. Då hade de bara Törne och Galla. Då sköt de efter henne med tusen gevär. Ty de vore ju så förklokade alla. Då nämndes det varken dans eller glädje och sång eller något som kunde vådeligt låta När skönheten kom till byn Om hon kom någon gång Då ville de varken le eller gråta Att klokheten är en gubbe Så framsynt och klok Att rosor och akvileja förfrysa När byfolket hade lärt sig Hans ABC-bok då upphörde deras ögon att lysa Hårt tyngde de sina spadar i åker och mull Men fliten kom bara fliten till fromma De räknade sina kärvar för räkningens skull och hatade för ett skratt och en blomma en gång ska det varda sommar har visorna tänkt En dag ska det tonas rymd över landen Rätt mycket ska varda krossat som vida har blänkt Men människorna skola lyftas i anden Nu sitter det där och spindlar så smått och så grått Och kritar för sina lador och hyllor en dag ska det varda sommar har visorna spott Men visorna är och klena Sibyllor yttre effekter får inte skymma innehållets klarhet anser Lillebror Söderlund. 1939 tonsätter han och sjunger själv in Nils Ferlins dikt ur diktsamlingen Goggles När skönheten kom till byn.